Chunka pichayoh KAH capítulo. Chinkaroj ovejamanta. Jesús ta uyarinankupaj impuesto KUNAWAN huchasapakuna mi pareciukunawan Dios y yachachijkuna nerjako. juntan a huchasapakunawan mi paikunawan mikon, nispa. CHAIME Jesús ñatas kairik chanachi tarimareja huk kaqnikichikpa pachak ubihanmanta, tingga, manachum kamungha, isqunniyuqta chunniqpi saqikuspa, tarimunankama maskamunqa, tariramuspanñataqmi kusisqallaña umrurikamunqa. Wasinman kunata amistad ninkunatawan bisinunkunata huñuruspa ninqa. Kusiysiwaychik, chinkasqa ubihaytam tariramuni, nispa. Chaynam kanga hanak pachapipas, Es Esjonchunka esjonniyoq manawanako justukunamantapas mastaqa kusikunqaku, uchankunamanta wanakuqmanta. Chinkarachisqa qullqimanta. Huk warmipam chunka qullqinkaporqa. Hukninta chinkarachispanqa, manachku machkitapas chispara wasinta pichaspan tarirunankama maskanqa, tariruspanqa amistad ninkunatawan visinankunata huñuruspanmi Kose Kusiysiwaychik chinkarachis qullqitam Tareruni, nispa. Chaynatam dios ángel ninkunapas mantaja. Chinkas han mantaña rikuriramoj churimanta. Jesús me nerja, hukrunapam iskay churinkuna karja. Sullkakaqmi taitanta nerja. Taitai. herencia sajiwanaykitaqa ikitaja nispa. Chaymi taytan ñata Chay kunalyapim chay sulka kaq churiqa, lliwkapugninta aparikuspan karu llaqtaman ripukurqa. Chaypi mana allin kawsayman hukuruspan kapugninta tukururqa. Mana imayuqña kachkaptinmi chay kasqan llaqtapi huk hatun muchuy karurqa. Yarhaymanta kaspanmi, hukaqnin wasiyuqtaña ruigakurqa imallapipas llamkachinanpaq. Wasiyuqñataqmi, chakraman avyarurqa kuchikuna michimunanpaq. mi mi kuchikunapa mikusqan, alga mi mikuykuyta monarca. y chagamanan pipas chayllatapas mi Huk kachkanko yuyaymanaspan mi kaipi mi tapas mikusqam kachkanku. Ñuqañataqmi kaypi yarqaymantapas wañuruchkaniña. Taytayman kutispayani Taitay, Taytay, Dios Diospa contrampi, inaspa pa kontraikipi. Manañam churimi niwanaykipaq hinañachu kallani. Pukaqnin llamka pusuqniykita hinallañaya chaskiykuyaway. Nispay. Hatarispanmatay tampa kasqanman kuterqa. Karumantaraq taytan rikuykuspanmi kuyapayakuywan kallpaylla taripaykurqa. Hinaspam mi muchaykurqa. tai, Tai, tai. Taytay, dios Diospa kontrampi Inaspa hampa ikipi. Manañam churimi niwanaykipaq hinanyachu kalyani, Nispa. kunata kunata kamacherja. Pachawam pachawan pachachichik. Mampas anilluta churaspaya usutaykachichik. Nakaychikya wiran turutapas imanta mikunanchikpaq. Kay churiyqa wañusqam karqa. Kunanmi Chinkarus kawsariramun. manta rikuriramun nispa. Chaymi kusikullawanña fiesta ruraita... hallarir haku. Mayor churinñataqmi chakrapi llamkamusqanmanta, wasiman chayaramuspan musikatawan tusukkunata uyarirurqa. Runanta hayaykuspanmi tapurqa, emaraykum chaypija fiesta kasqanmanta. Enaptingmi runanñataq nirqa. Wawqike mi taytayki wiran torota nakarachin. Inaspan fiestata rurachichkan, Sanollata hinasparinllata chaskikus hanmanta, nispa. Mayorwa uhinñataqmi piñakuspan, yaykuytapas mana munarqachu. Chaymi taytanña lluqsiykuspan, ruegarja yaykunampaq. Ichaqa taytantam nerja. Kaychika watañam tukuypi, kasukuspay serviki. Ichaqa manam quykuarqankichu kawrachallatapas, amistadniykunawan kusirikunaypaq. Chuchumika warmikunawan kaporniki tokuramok churiki kuteramuptinmi ichaqa, huiran animaltarag nakarachipunki. Taitan ñataqmi nerja. Churillay, vida pasaqmasiymi maipas. kanki. Qampaqmi tukuy imaypas. Wañusqanmanta kawsariramuq, hinaspa chinkasqanmanta rikuriramuq mantaga, kusikuspan fiestata rurananchik. Nispa.